Ons is nou op uh, treffers van Toeka tot Nou en ons het een birthday boy vandag en die oukie, uh, wel, hy betree nou sy 70er jare en uh, ok, weet hy luister nie veel nie, maar as jy luister Kobus, uh, Kobus beseid nou daarvan, Koerman, baie geluk met jou verjaarsdag, en uh, kom ons speel vir jou hierdie Metallica, of uh, wat, hard metal weergawe van jou happy birthday liekie, hier kom hy. bier warm daar, Kobus, vir een man sy in jou ouderdom. Uh, ja, ek gloe jou kinders gaan daai ene gebruik vir die inleidingsdans vanavond. En uh, lekker, lekker vir jaar. En uh, mag daar nog vele meer wees. En uh, ja, geniet hulle. Uh, ons gaan afskop en ons gaan julle inleid vir die naweek. En dit is die doel van die program. En ons gaan sommer dadelijk afskop en met uh, ene Albert Hammond, die ou wat ek altyd sê, is die, uh, daar is een thema aan vandagse uh, program. Ons kyk of jylle dit kan achterkom, soos, uh, wel, wie dit die vannigste achterkom. Uh, ek dink hier by die derde liekie behoort jylle al te weet. Ok, uh, en die Albert Hammond, wat ek altyd oor praat, wat die beste liekie skryver is, hy doen vir ons The Peacemaker. Lekker saam luister en lekker saam jive. Get out close the door, don't slam it. Let me be alone a while to give my nerves a rest. Whatever you do, I love you. No matter what you do, I love you. And I want to run after you, but I don't know what's best. If you will take good care of me, I'll be your caretaker. You'll be the maker of the peace I'll be the peacemaker. You will take good care of me, then I'll be your caretaker. You'll be the maker of the peace. I'll be the peacemaker. Hours later, I hear the key in the front door. We look each other in the eye, a timid sorry pair. There's a little more conversation, just a little more conversation. The battle's lost, the war is won. I think we've cleared the air. You will take good care of me. I'll be your caretaker. You'll be the maker of the peace. I'll be the peacemaker. You will take good care of me. Then I'll be your caretaker the maker of the peace. I'll be the peacemaker. You will take good care of me, then I'll be your caretaker. You'll be the maker of was hy, Albert Hammond, en hy het vir ons gesing A Peace Maker. En uh, ja, ons kom volgende by, uh, ou, oh, sy naam is Austin, Austin Roberts, en dan wil ek eers gauw een hartelike goeiemiddag sê vir Louisa, uh, sy sien uit na die program, en sy is ingeskakeld, al die pad van uh, Kroonstad af, Louisa Heinz Meyer. En uh, ja, ek is blij, as jy ingeskakeld is, en elke keer wat jy is, en uh, dankie, ek het hierdie week weer so paar, as kies toch, liekies van jou afgekry, baie dankie, ek waardeer. Uh, ehm, ok, kom ons kom nou by Austin Roberts, Nou, Austin Roberts is op 19 september 1945 in Newport News, Virginia gebore as die hoofdsanger van die popgroep Arcade uh, en het twee Billboard Hot 100 treffers in 1970 en 1971 gehad. Uh, met die Morning of Our Lives, wat die Bridal Fair thema genoem word, en uh, ja, latere top 15 hierendagse treffer, Sing Out the Love in My Heart, wat op uh, nummer 99 in die Hot 100 ges, gebereik het. Nou in 1972 het hy die uh, treffer uh, Something Wrong With Me gesing, uh, wat nummer 12 op die Billboard Hot 100 bereik het met die liekie Rocky en uh, dit is die een wat hy vandag vir ons gaan syng en uh, ja, hy het sy grootste sukses behaal in 1975 in oktober met die liekie. Eighteenth year, we met four springs ago was shy. Austin Robbins, dit, Roberts, eh, dit is die tragische story van, uh, ja, van Rocky. <clears throat> nou gaan ons aanbewegen, ou, oh, hallo uh, Hanley, ek sien jy is ingeskakel daar van Kempton, uh, lekker luister en ek geniet het as jylle ingeskakel is. Uh, ja, het een van jylle al die, uh, die, die, wel uh, uh, uh, thema van vandagse program uh, opgespoor of uh, eh, achtergekom miskien nou as ek die volgende ene speel dan sy julle dadelijk inval en die volgende ene is dier Albert West en hy sing vir ons Ginny Come Lightly in Highlands, sy sy naam gewees in Woodhaven, Queens 1965 New York gebore, dis waar hy gebore is. Hy het as eh, kind kitaar en klarinet gestudeer en het in die kerkkoor gesing, toe hy 14 jaar oud was, stig hy sy harmoniegroep Delphus, wat een eh, demo groep opgeneem, eh, maar slaag nie daarin om die opname contract te, bekrom, contract te bekom nie. Highland word uh, uiteindelik as solo kunstenaar dier die Kap Records onderteken en laat in 1959 sy debiet solo Rosemary uitreik. Nou die een wat uh, Albert vandag, Albert West vandag vir ons doen is A Jenny Come Lately. MUZIEK you just a couple of days ago. I only met you and I want your love and soul. Genie, come lately, sweet, sweet as can be. Honestly, I only met you just a couple of days ago. Robert West met Ginny Come Lately. Skies toch, en uh, ja, uh, die program stap aan. Ek weet nie of jylle ook vandag een uh, bykie beter weer ondervind nie. Uh, by my hier, waar ek is, het ons oor die nawek, ons het zondag begin met 12, en elke dag het hy 1 graad geklim. Ons is daarom vandag al by 18 grade en <laughs> ek hoop hy hou aan en hy hou aan tot, tot hier uh, wel die 14e januari laat hy graad een dag klim, ek weet nie uh, ek kan nie hierdie kouwe mee verdra nie ek is kleinserig en uh, uh, uh, uh, kouwe raak nou vir my pijnlik ja, op hierdie uh, tyd ok, kom ons stap aan en ons kom by put on your white sombrero raai, wie sing dit? Nou, dit is een liekie dier die Sweedse groep, uh, popgroep Abba, wat tydens sessies vir die groepse 1980 album Super Trooper opgeneem is. Alhoewel het in, in de september 1980 in Polar, uh, Polar, uh, Polar Studios opgeneem is, het die liekie dit nie tot die finale snitlijst van die album gemaakt nie ten spuite daarvan het die liekie, dat die liekie voltooi is, het het die groep 2 se liekie skrywers Benny Anderson en Bjorn Alweus geglo dat dit nie sterk genoeg is vir een solo 7 om eh, een solo 7 daarvan te maak nie, en besluit om het ten ginste van die albumse titelbaan uit te snij. Gevolglik, Put On Your White Sombrero het tot 1994 op die rakke gelee voor dit vrygelaat word. En hulle het sekere vreselike surprise gekry die dag toe hulle om uh, eh, uitgereik het, dan uh, om sy sukses uiteindelik te sien. Vir my is dit een van die hulle prachtige liekies. Dit is sedert 1997 as een bonus snit op die meeste serie uitgaves van Super Trooper album ingesluit. Nou, put on your white sombrero dier Ebba. MUZIEK la luister, hier kom Put on your white sombrero van Ebba. Jesse, ek bly hulle het om weer op die rakke gaan vind. Want rarig, dit is vir my een prachtige liekie. Typische Mexikaanse stijl met die trompette in die achtergrond enzovoorts enzovoorts. En Agnita, sy stem kom baie prominent na vore in die specifieke liekie. Baie mooi ene uh, van Ebba, put on your white sombrero and wear your what? Bandana too. Nou kei, ons stap aan en, hey man, jylle is onoplettend. Jylle mense, kom, steek op jou hand as jy weet waar oor die thema vandag is. Dis nie moeilik om uit te figure nie. Die volgende liekie kry ons en dit is van Alpha Wool, is het Duitse synth popgroep wat in die uh, eh, 1980s gewild geword het. En uh, ja, die liekie wat hulle vir ons bring is Sounds Like a Melody van Alphaville. Alpha Wol wat daar gesing het en uh, ja uh, nog niemand wat hulle hande opgesteek het nie Joy Schwertli daar van uh, Cave Creek in uh, Arizona, Amerika ek sien uh, jy sê jy het ook nou ingeskakel en uh, as ek het recht het is jy in die hospitaal opgeneem en jy luister van daar af nou ja soos ek vir jou gesê het Uh, kry die nursies om saam te luister en leer hulle Afrikaans, uh, dat hulle kan verstaan wat ek sê. <laughs> en uh, jy moet ook lekker luister. En dan, uh, het jy nog nie achtergekom, of althans, jy het nou net aangesluit, laat ek vir jou verduidelik. Hier is een thema op vandagse program, uh, met die liekies, en ek probeer, ek wil, ek wil, hey, jylle moet uitfigure, wat is die thema van die program. Is nie so moeilik nie, kan jy dit recht kry? Ok, ons gaan verder. <clears throat> ons kom by Amanda Leer en die liekie wat Amanda vir ons bring is natuurlijk haar heel beste, follow me. Het is een liekie van die Franse sangeres Amanda Leer wat in 1978 vrygestel is in haar, uh, dier uh, eh, Ariola Records as die hoofsolo van haar tweede album Sweet Revenge. Uh, Die liekie het verkoop, uh, <clears throat> excuse, het een verkoop sukses van meer as een miljoen plate in die vasteland van Europa geword en is steeds een van die handelsmerke van Amanda Leer. Nou, Amanda Leer sing vir ons die Follow Me met die uh, stem. Uh, kom ons luister. Ja. Getting. trading Okay, Amanda Leer, <clears throat> sensuele, sensuele uitnodiging toe, follow me, uh -huh, I'll give you anything you want, uh, sê sy. Nou ja, uh, uh, ek weet, daar was altyd uh, een uh, groot debat oor haar seksualiteit, en uh, ek weet nie of dit uh, opgelos is tot amal sy verstaane, of tot amal sy hmm, credibility nie, maar kom ons stap aan met die program. Nou hierdie ene, is dan nou uh, eh, Mirano Junker, daar van Osicek in Kroasia, as jy ingeskakel is, hierdie ene speel ek dan vir jou, dis die Alpensissies, en uh, Winnie Winnie, hier kom hy. jodel. Uh, eh, het jy al probeer jodel? Um, ehm, dit is nie so makkelijk soos het klink nie. <laughs> en ja, uh, dit was nou vir uh, uh, uh, uh, Jonker uh, daar in uh, Kroasia. En uh, ek hoop hy luister en ek hoop hy dit geniet. Right, ons gaan nou aan en ons kom by een groep wat ek ook een langklaas gespeel het en langklaas van gehoor het, hulle is daar van Cardiff af. Cardiff. En hulle word vernoem na The Eamon Corner. Nou wat is die Eamon Corner? Is een wekelikse spin in die Victoria Ballroom in Cardiff waar Dr. Rock vanaf die Verenigde Staten elke zondag aand die beste soul muziek gespeel het en uh, Hulle het aanvankelijk gespecialiseer in blues en jazz muziek, maar <clears throat> hulle uh, uh, word dier uh, aanbieders gemotiveer om oor te slaan na die meer commerciele type klanke en word feitlik onmiddellik daarna beloon met sukses en met die opname van If Paradise Was Half As Nice wat hulle vandag vir ons bring. Eimen Conner, ons hoor If paradise was half as nice. Nou, ja, wacht, kom, ek sê gauw vir julle, tot op datum, tot nou hierdie plaat, het ons nou al gehad, Albert Hammond, Austin Roberts, Albert West, Abba, Elfavol, Amanda Leer, en die Alpensussies, en nou gaan ons met Eamon Conner, If paradise is half as nice, En uh, ja, het julle al uitgefigur, wat is daar die thema van vandagse program? gesing If Paradise Was Half As Nice en dan het ons nou nog iemand aan boord, hallo Karen man, ek is blij jy is ook ingeskakel, is min wat jy luister, so baie dankie dat jy ingeskakel is en eh, Motti, ek geloof jy is ingeskakel en Alida, jy is ingeskakel en uh, ja nee, wacht, ons uh, klim op die lorry klim op die lorry, ons rij ons allemaal rij saam en Ok, kom ons stap aan met die program. En uh, ek wacht nog steeds vir een antwoord. Niemand kom my nog sê, wat is die thema van vandagse program nie? Ai, ai, ai. Um, ok, die volgende ookie is een Suid-Afrikaner en hy sing in Afrikaans, kan jy glo? En hy sê, met jou in my leven, wie is dit? André Schwartz, lekker luister. MUZIEK jy dit dan nooit ooit geweet nie, hoe ek oor jou voel. Ek wou dit nooit aan jou wees nie, jy was altyd so cool. Maar vanaan toe ek jou in die deur sien, was daar iets weerloos in jou. Dus toe dat ek weet, ek sal jou altyd, altyd hier hou met jou in my leven kan ek soveel vermaak dis die aan van die aan mense om ons Ek hoef glad nie te praat nie Jou oor sê toch meer Kan ek dit aan jou verduidelik ben, want hier is jy, met jou in my leven, kan ek soveel André Swartz met jou in my lewe, sê hy. En uh, ja, uh, Hanlie, sy sê vir my, dit was weer eisig koud vir, by daarby hulle gewees en mistig. En sy sê, uh, sy moes haar wasgoed tuimel droog. Sy sê, die son skyn daarom nou, maar die uh, wind waai nog steeds. Ja, nou hierdie wind wat so waai, weet jylle, uh, <clears throat> as jy ooit een swembad in jou jaard installeer, bly weg van karreeboom af. Jees, hy giet iets dier die jare. Daar is nou soke fijn groen goeies wat afval en dit bedek die hele swembad oppervlakte. As die wind net een ritsel, dan kom hierdie goed afgeval en dis asof die water om soos een magneet aantrek, dan gaan sette boop die swembad en uh, ja, en dan wanneer die blare afkom, dan het hy sikke hakgoedjies ook, sikke goed amper so slutse kerels, wat ook op een tydperk afkom, maar dwars dier die jaar is daar iets wat van die swart karree uh, eh, gegiet word en uh, om jou te versondig. Nou ek het drie groot bome hier so langs mekaar van die soort en ey, ek wil nie uithal nie, maar uh, <laughs> ek geniet maar wat ek kan. Uh, kom ons stap aan en jylle sal onthou wie Andy Stewart, Andrew, Andrew Stewart, die sien van een onderwijzer, geboore in Glasgow, Skotland, was op 30 december wat hy geboore is in 1933 en hy so lere op 11 oktober 1993 Uh, eh, hy was een Skotse sanger, vermakelijkheidsster en een liedjeskrijver. Hy het gedeel in die 1960s die uh, eh, eh, BBC TV reeks The White Heather Club aangebied en sy likkie Donald, where's your trousers? <laughs> was een treffer in die 1960s en 1989. Nou Andy Stewart sing vandag vir ons sy ander reese treffer. Jip, jy het recht geraai, dit is a Scottish soldier hier kom hy. a soldier, a Scottish soldier, who wandered far away and soldiered far away. There was none bolder, with good broad shoulder. He'd fought in many a fray and fought and won. He'd seen the glory, he told the story of battles glorious and deeds victorious but now he's sighing, his heart is crying to leave those green hills of Tyrol. Because those green hills are not Highland hills or the island hills, they're not Mylands hills, and fair as these green foreign hills may be, they are not the hills soldier a Scottish soldier who wandered far away and soldier far away. Sees leaves are falling and death is calling and he will fade away in that far land. He called his piper, his trusty piper, and bade him sound a lay, a peacock to play upon a hillside, but Scottish hillside, not on those green hills of Tyrol. Because those green hills are not Highland hills or the island hills. They're not Mylands hills, and fair as these green foreign hills may be, they are not the hills of oh. home. And now this soldier, this Scottish soldier, Soldier, far no more, and soldier far no more, and on a hillside, a Scottish hillside, you'll see a piper play his soldier home. He's seen the glory, he's told the story of battles glory. now, he is at peace now, far from those green hills of Tyrol. Because those green hills are not Highland hills, or the island hills, they're not Mylands hills, and fair as these green foreign hills may be, they are not the hills of home. Because those green hills and fair as these green foreign hills may be, they are not the hills of home. Baie tragische story daar van hierdie Scottish soldier wat door een lee en begrawe in een vreemde land, not Mylands Hills, hy is een Varlands Hills, en oog, ja, mens voel vir die ou, mens voel jy wil hom gaan opgrou, en sy oorblijfsels gaan begrawe in Mylands Hills. Nou ja, ek het eh, hier een damekie ontmoet, en ek sê, sê 99% van my op die horizon luist, of uh, kunstenaars, Eh, eh, los ek op die horizon en ek, ek present hulle altyd in so a, op so een program soos uh, op die horizon en so voort as beginners <laughs> nee, nie dat hulle allemaal is nie maar uh, ja, ek het een aparte file vir die op die horizon kunstenaars maar hierdie mysie het my so geimpressed ek het al nou een paar keer het ek haar op hierdie treffersprogramme, op die rechte programme, het ek haar nou al gespeel. En ek praat natuurlijk van Anja, Anja Gerber, daar van uh, uh, Rosenwil. Uh, sy kom elke kort kort met iets, man, wat sy beter doen as die oorspronkelike liekie. En uh, dan voel ek, ek wil het vir julle graag speel. Ek het vandag drie van haar liekies op my programma en kom ons luister na die eerste ene, uh, eh, jylle allemaal onthou Rachel Platten's uh, eh, uh, eh, coverlikkie van uh, uh, The Fight Song. Nou ja, hier kom Anja met haar weergawe. Uh, Anja het ook so unieke stijl wat sy aan al haar likkies gee. Uh, sy, wel, kom ons maar noem het die Anja stijl. Hier kom sy. like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say, wrecking balls inside my brain. Everybody's worried about me in too deep. Say I'm in too deep. And it's been two years, I miss my home. But there's a fire burning in my bones. I still believe, yeah, I still believe. lot of fight left in me. Anja Gerber, eh, jylle gaan net nou weer so twee liekies van haar hoor, en uh, ja, ons trek nou, ons is halfpad, en dit beteken, Joy, steek op jou hand, uh, <laughs> sy dring altyd aan op my funny spot, en uh, ja, vandag het ek uh, sommer een van, ok, hy pas nou nie by my thema in nie, al die ander pas by my thema in, maar hierheen en nie, ok, ok, so miskien is dit nog een kloe vir julle ook. Die ene is dier Bob Newhart en uh, hy gesels oor alleged psychology. Wat gesels jy als met die ou wat op een op ledge staan van die vierde verdieping van een gebouw en hy is gereed om af te spring en jy moet hom oorreed om in nie te spring nie. Kom ons luister, wat, hoe, hoe pas hy sy psychology toe? Bob Newhart We have had a problem had a problem. in Chicago with uh, people jumping off ledges. We've always had a problem with people jumping off ledges in Chicago. And uh, so many so that the police department has come out with a regulation uh, on how to handle a guy on a ledge. See, you know, the patrolman on the beat. The first point is never go out on the ledge in your uniform. You see, because the, the image of authority may be just the reason they're out there to begin with. Secondly, you should be very casual and never issue any direct commands to them. You see, never antagonize them. And thirdly, and this is really, I suppose, a main point, uh, be completely unsympathetic because basically they want to be talked out of it. So I would like to present a Chicago policeman under this new regulation. He sees a guy on a ledge. He slips into his sport jacket and <laughs> I think he would probably light a cigarette and then he would walk out on the ledge, something like this. Oh, hi. You, uh, you thinking about jumping, are you? Your first time, is it? Me? No, no, I'm, I'm on my way to work, as a matter of fact. I usually walk around the ledges. I find it kind of helps me unwind. I don't know. You, uh, you don't happen to be in advertising uh, by any chance, do you? Yeah, it was more than a lucky guess. We got a, we got a lot of advertising people out here. oh, which which way did you come out, by the way? Did you come out through the window, or did you come around the corner of the building? No, the, the reason I asked, uh, there are two other advertising guys on the southeast corner. I thought maybe. no, as, as a matter of fact, I, I didn't get their names. Um, I think one guy had the Edsel account or something like that. you know, you're, you're drawing a hell of a crowd for a weekday. Yeah, really. The last couple years, uh, jumping has, has really uh, fallen off. I didn't. I didn't mean it that way. I, no, really, seriously. Uh, you, you, take 1929 for example. Uh, you literally couldn't get out on this ledge in 1929. no, we we had people uh, lined up in the corridors just waiting to get out on the ledge. Finally, uh, we finally went to that numbered card system they use in the butcher shop. You, you fellas see? well, you see the, see the cart down there? Yeah, the, the hot dog stand? That's Sam, the hot dog man. Hi, Sam, how are you? How's, how's the what? I just tell him, hell of a crowd for a Thursday, isn't it? Listen, have, have you eaten, by the way? Well, don't be so. Uh, two, Sam you, you, want, you want everything on it? Uh, two, two with everything, Sam. No, no, to go, Sam, to go. Oh, uh-oh, uh-oh, something turned you in. Yeah, you see, see the, the guys with the net down there? Yeah, they're, they're firemen. Yeah. Uh, oh, I'll give you a little tip there. You, you might kind of edge your way toward the corner of the building, you see. Then they'll start to follow you. Then you run back here and jump. well, they, they get all confused and they start pulling different directions. They'll, they'll never make it back in time, believe me. Don't be silly. I'm glad to do it for you. Now listen, gee, I really ought to be getting to work, you know. Um, I love to stay around and catch it. But... No, don't be silly. Take take your own sweet time about it. Yeah, that is a long way down, isn't it? You um, you're kind of chickening out now, huh? That happens quite a bit. Uh, you, you you have a certain responsibility to those people down there, though. I, I well, some of them in there a half an hour or so, you know. No, no, it's it's up to you. I mean, uh, if you don't want to, you you know you don't have to. Well, all right, sure. Um, Well, listen, I'll, I'll get in and then, and then you follow me, all right? Okay. Oh, uh, uh one. Now, where the hell did he go? Ja, ek <clears throat> moet soke advies om jou te keer, laat jy dit doen, Ek dink hy lei jou oor die afgrond. Ons kom nou by uh, hierdie universiteitskore. Hierdie ene is a cappella. Um, uh, is dit potje stroomsinne? Kom ons luister. Sing van liefde. A cappella. Hoor mooi wat ek sê. Sing van liefde. sy a cappella wat daar gesing het en dit is Sing van Liefde. Nou kom ons, ok, uh, ek het julle net nou genoem wie ons al gespeel het. Nou kom ek sê vannacht wie le nog voor? Anne Lee, Angelica en Wolfgang, uh, eh, Anne Marie, Annelie van Rooyen, ITC, Audrey Landers, Adele, uh, El Debo, Anja, uh, Aha, en weer Anja, en Air Supply, Albano, El Martino, Alabama, studentengeselskap, uh, Ellen Gerrity, en Albert Hammond. Dis die kunstenaars wat nog voorlee, <coughs> excuse, uh, en die een wat ons nou gaan speel, is Anne Lee, geboor as Anne Lee, Emma Gordon, was relatief bekend onder hordes aliasies uh, gedurende die 1990s, maar so ver treffers aangaan, het sy maar een droogte beleef en die enigste noemenswaardige liekie wat sy in haar groep uh, Wigfield geproduceer het, is uh, hulle noem hom Two Times. <clears throat> ek weet, ek en my sien het hom altijd genoem Tuturuturu. Hier kom ek. two times. dit was uh, eh, uh, eh, Anne, Anne, Anne, Anne Lee en sy het gesing wel, two times weet ek nie, uh, hoekom nie, maar ek dink sy naam moet toe toeru toeru word. Uh, dis hoe ons hom altyd uitgeken het en jy weet, uh, <laughs> hy, hy, hy sal meer paslik wees. Ok, nou kom ons by een ander damiekie, sy is baie rustig, haar naam is, sy is gebore as Morna en Marie op 20 juni 1945 en is die sangeres en Marie, die enigste dokter van uh, James Carson Marie, een dokter en Marion Burke Marie, een geregistreerde verpleegster en een thuisteskepper. Sy was een Canadeese sangeres en was die eerste Canadeese vrouwensanger om sangeres om uh, die eerste posiesie op die Amerikaanse muziekkaarte te bereik. Uh, eh, as ook die eerste gouwe plaat vir die 1970s met Snowbird. Nou ok, hier kom Anne Marie nou en sy sing. Ons het in tussentijd het uh, wat is aan hom uh, eh, uh, <laughs> Hanley daar van Kempton Park sy het vir ons die rechte antwoord gekry. Hy, jessie, ek moes om uit julle uitgetrek het vandag. Ja, uh, hier is Anne-Marie en uh, You Needed Me is die liekie wat sy gaan sing. Lekker luister. cried a tear. You wiped it dry. I was confused. You cleared my mind. I sold my soul. You bought it back for me and held stand alone again to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. pragtige klanke van haar stem en uh, ja, ek sê altyd as ek haar luister uh, sy en Karen uh, Carpenter precies die selfde uh, genre is die selfde rustigheid in hulle stemme ons kom nou by nog een Angelique en Wolfgang met die koor die koor, dit is die koor van der lustige muzikanten en die liekie wat hulle vir ons bring is een wat ons allemaal ook op school geleer het in die sangklas is waaranmaal en troie rozaar lekker luister MUZIEK It is love. koor gewees, uh, die lustigen koor of so iets. Nou, Annelie van Royen is een van die bekendste sangeresse in Suid-Afrika met een geweldige hoeveelheid Afrikaanse treffers achter haar naam. Sy word gesien as een icoon in die Suid-Afrikaanse muziekbedrijf en word gerespecteer as een sangeres oorals waar sy gaan. Nou, bekende treffers van haar is Neem my op vlerke, Seemieuw, in Ek Lewe. Nou ja, ons gaan vandag luister na die laatste ene, Ek Lewe van Annelie van Rooyen en vir die wat nog nie uitgefigur het nie, al my kunstenaars sy name begin vandag met een A. Jo, ek het uh, nogal moeite gedoen om het so, jy weet, uh, te gaan soek en uh, nou wil jylle vir my sê, jylle kan het nie eens opspoor nie, baie uh, dankie uh, Annelie van Rooyen, dat jy dit gedoen het, so ek speel somme daarvoor, net daarvoor, speel ek jou niggie, Annelie van Rooien, se plaat, uh, ek lewe. Ek lewe, gemak om na liefde te strewe, op vlekke van vriendschap te zweven, sonder vraag, sonder zon. Bırakma onları things go. syverklanke daar van Annelie van Rooyen en sy het gesing Ek lewe uh, so een verlies dat haar stem so moes uh, aangetas gewees het. Ok, ons kom nou weer by die meisie wat ek gesê het, Anja, en hierdie keer doen sy weer een wat ek dink beter as die oorspronkelijk is, uh, Anja van uh, Rosenwil, sy syng vir ons Katie Meloa Siliki 9 Million Bicycles luister net en dan as die liekie klaar is, dan stem jylle met my saam en sê dit is een meisie wat nog gaan uh, op die kaarte verskyn in Suid-Afrikaanse muziek. Hier kom Anja. Hey jylle, dit is Anja hier. Soos heb jy gauwe van 9 Million Bicycles, doe jy geniet op. It's a thing we can't deny, like the fact that I will. is vrygestel na die toppunt van sukses and all around the world. Uh, die Likie het uh, eh, die selfde pro producente van Alex Christenen en Pieter uh, Kroneman of Koeneman gehad, vandaar die soortgelijke melodie as Around the World. Dit was eers op 2 september 2000 hoofdzakelik in Europa beskikbaar en het verskye top 40 pieke oor die hele continent gehad. Ondanks die matige sukses van die solo het het uh, eh, nooit die topposisie van Around the World in enige land oortref nie. Nou, dit word gedoen dier ITC en uh, die liekie is My Heart Beats Like a Drum. Drum, drum, drum. Hier kom hy. heartbeat like a drum. Drum, drum, drum. Nou, uh, volgende op die speellijst, die damiekie van Dallas, uh, wat in die reeks gespeel het, Audrey Landers, en die liekie wat sy vir ons syng is, Summonite in Rome. drie lander, Summer Night in Rome. Mens wonder wat het daar gebeur. <laughs> Klink geheimsinnig. Nou kom ons by El Bano. Uh, ek dink ek roep vir uh, eh, Hanley. Ek dink jy like ook hierdie plaat, Hanley van Royen. Die Dio El Bano en die prachtige Romina Power. Het aan die San Remie, San Remo, San Remo, uh, muziekfeest in 1982 deelgeneem en die tweede plek geëindig. Die Likie Felicita verskyn op hulle album van 1982. Felicita is die albumse naam ook. Dit het een groot commerciële sukses behaal met die toppunt van nummer 1 op die Italiaanse solo spelkaart en uiteindelik in maart tot uh, juni in 1982 miljoen exemplare verkoop. Ons luister na die twee kies, Elbano en Romina Power en die liekie wat hulle vir ons bring, Ville Cheetah. Ek sê altyd, dit is die Cheetahs se, uh, se liekie, want uh, hulle sê nie Ville Cheetah nie. felicità, felicità. Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va. è la pioggia che scende dietro le tende la felicità. E abbassare la luce per fare pace la felicità. Felicità. Felicità è un bicchiere di vino con dici quanto mi piace la felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore. Felicita van Albano en Romania en uh, ja, sy is een prachtige vrou daai, uh, en hulle sing lekker saam. Um, ok, ek sien uh, eh, Heinze Kronier en sy groep, ja, het ons een Ramkat groep gestig en uh, hulle is maar bitter stil en uh, Corneels, ek het langklaas van jou gehoor, en jy en Lorraine, uh, kom, steek op jylle hande. Vandaag daarom weer van Karen gehoor, uh, lekker, daar van uh, Bloemfontein, ek wil eindelijk nog bezigheid met jou gesels, Karen, die plaat van ons, wat ons in 1968 so saam saam gemaakt het, uh, jy het vir my uh, destijds een CD-weergave van hom gestuur, maar ek soek hom op MP3, hoe dink jy, dink jy, uh, jy ken iemand wat het vir ons kan doen, om kan oorplaas op MP3 op die rekenaar, uh, ek vraag maar net, kom ons kyk of ons het kan recht krijg, hy sal goed inpas by my sondagprogram uh, rustigheid, of sondag rustigheid, of so iets, is die program sy uitspan, uitspan, sondag uitspan, is my program sy naam, en ek dink, baie van die liekies daarop, sal ek daar kan gebruik, uh, die CD ene het een bykie gehoop. Ok. El Debo. Son release. Ek heb my swemkepie op en een doekie om my kop en my big shovel Ik heb mijn opgeblaasde pony en mijn oude kolonie en mijn camera ook. La la la la, ik heb mijn doedelzakje vol voor allerhande snakse koorgoed om een kerel meer te vangen. But in addition to all this, like a conscientious miss, I also brought along Sam Sombreliekies. Ah, die glas is gekraakt. umbrălichis Hochats, wat gaat ik maar Sombrălichis, ah well, het maakt niet saai Because that helped toch niet Cause you don't see How much I want you to want me He maakt me much sad, sad and blue I got my eye on the goofers But the fiddler on the roof is who I want to meet How do you do? Ek heb my rooi handdoekie en my autografboekie En I look so sweet Hello there Ek heb my doodelsakkie vol van allerhande snaakse koorgoed Om my kerel mee te vang But in addition to all this, like a conscientious miss, I also brought along my sombre liedjes. Uh, uh, die glas is gekraakt. Sombre liedjes, oh gaat wat gaat ik maak. Sombere liedjes, ah wel, het maakt niet saai because that helped of me Cause you don't see how much I want you to want me You make me so much sad, sad and blue Sombrely kiss, ah, uh, sombrely kiss Sonbrillekies, <laughs> El Debo, en uh, ja, dat was daar maar een karakter, of een van die karakters van toentertijd, uh, vroege 60s, laat 50s, in daar die wereld, ja, in die omgeving. <clears throat> Take Me On is een liekie van die Noorse synthpop band, aha, aha, wat eers in 1984 vrygestel is. Die oorspronkelike weergawe is vervaardig dier Tony Mansfield en hermeng dier John Radcliffe. Een nieuwe weergawe is dier Ellen Taney vervaardig vir die eh, groepse debiet eh, atelier Hunting High and Low 1985. Die liekie combineer synthpop met een gevarieerde instrumentatie wat akoestische kitare, eh, klaverboord en tromme ook bevat. Het word beskou as die handtekeningslied van die groep AHA. Nou ja, dit is uh, dan, uh, hulle begin met A, so, hoekom kan ons hulle nie inzit nie? AHA, take on me. mes en met een skok sien ek hoe laar het is. <laughs> Die tyd vlieg, time flies when you're having fun. Nou ja, dit is tyd vir my om af te sluit. Uh, never mind, nog een liedje of twee in te druk.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 Nou, was my voorig om die muziek met julle te deel, lekker week verder, lekker naweek, en ek gaan uitspeel met twee lekkies, en dit gaan wees, uh, ok, kom ons sit weer vir Anja op, Anja, en hierdie keer gaan sy een van Dolly Parton sy lekkies sing, uh, I Will Always Love You, en dan heel laaste sê ons sommer, ek sien een ster. Ok, lekker aan vir julle, tot ziens. Hallo julle, hier is julle weggewe van I Will Always Love You, en ek hoop ek sien julle 29 juli by my show, kaartjes bykie onder toe op my blad. Eh,